Francine ndiyo kubgaye Anselme Irambona ari mu buhinga bw'ivyuma ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro ndabahani ikaze muri makuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura haracibonekeza abana mu mabarabara abakaboneka mu ijoro gusumba abanyagisagara basaba ko ingingo ya leta yo kubakuraho koko yo kubahirizwa kuko abo bana bagirizwa ubisha butandukanye muri no minsi Ikabarore mu ntara ya Kayanza abanyagihugu baba kumugwa mukuru bavuga ko umwaka ugira uhere hari ikibazo cy'ubukene bw'umuyaga nkuba ibikorwa byo kwiyungunganya ko bakenera amatara bikaba bisa n'ibyahagaze muri bucanandi y'amagara y'abantu naho twashimye kugaruka ku ngaruka zishikira abantu banywa inzoga bari ku miti akenshi ngo iyo miti ataco yahavuye ngo imumarire tukaza kubikurikira mu idonido mu kanya kuri radiyo isanganiro dasubiye kubaramutsa abana bo mu ibarabara baracibonekeza mu bice bitandukanye by'igisagara cya bujumbura ariko rero ngo amasaha y'ijoro niho baboneka cyane nk'uko bivugwa na bamwe banyagihugu baganiriye na hadiyo isanganiro bagasaba ko ingingo zikomeye zofatwa abo bana bakugwe mu mabarabara kuko ngo ubusuma n'ubundi bubisha bakora burarenze ni nk'irutubaza jean marie mayonga bagendana inzembe ibintu nyene bituma umuntu uh, ashobora kugira ubwoba umurimi kashe ngaha yakorera centre ville bamwaka miliyoni zibiri byari mu gasakoshi abamama bagendana n'udutelefone ugenda wanyege impuzu mu bipande canke mu mupira ni bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca bujumbura turi igihe cy'isaha zine n'igice z'umurango kuri boulevard bita boulevard de prona munsi y'ikiraro gica hejuru aho tubonye abana bagera kuri babiri tuvuye ngaho twamanutse muri quartier asiatique impande ya markaz aho tubonye abana batatu bariko barazunguruka abanyagihugu bo mu gisagara ca bujumbura bamwe twaganiriye bakavuga ko abo bana ububisha bakora burenze mu gihe bagendera mu migwi bashika kuri mirongo ibiri bakambura abantu ivyo bafise izuba ryaka ahagufi y'ibarabara ya veni abana baracyariho kandi ni benshi cyane ububisha bwabo nyene inkozi bw'ikibi bwabo bugenda bugaragara umwanya ku mwanya by’abana bo muri barabara mbona yuko bose bakihari mu bigeze bakura mu ibarabara kuko guhera mu gitondo ugera mu ijoro nguma mbona urujya n'uruza amagurupe usanga agizwe n'abana nka mirongo itatu bakaka nk'abantu b'abadamu baba bafite amashagoshi bakabaka amashagoshi ufite telefone mu ntoki bakayikwaka bakaca biruka iyo rero ugerageje kubakurikira ngo bake telefone cyangwa icyo kintu baba bakwibye baca batangura gutora amabuye bakaca bayatera iyo bakurikiye hamuka basagiriza ugasanga ni ikintu udashobora guheba ufatamwo nk'umwe bagendana imbugita bagendana inzembe baragukatagura bakagucumagura uca uhitamo guheba icyo kintu kugira ngo ukize amagara barafata abantu mu ijoro tukagenda tugatabara hari aho wasanga bitwaje inzembe bitwaje utubugita bitwaje inshinge hari bafashe uwo muntu ko bararondera baca bamugirira nabi bakamucumagura bakamu musigari kiruruma abanyagihugu bagasaba ko ingingo yo gukura abana bo mu ibarabara yokomezwa kugira abantu batembere batekaniwe nk'uko byari byashikirijwe n'umushikiranganje ko abo bana babahaye indwi zibiri kugira babe bavuye mu ibarabara twosaba yuko bobishyira mu ngiro kuko twarabonye yuko ntibyigeze bijya mu ngiro kugira ngo babana bave mu ibarabara n'ubu niyo bakiri kandi twonasaba kandi yuko abajejwe umutekano bokora akazi kabo umuntu ntiyibwe ari mu gisagara ari muri vire abajejwe umutekano baguma barengana nabonyene baje mu barorera nko mu bandi ukamengo ni birori turasaba yuko no kuri leta ishyiremo ingufu kugira ngo bikunde yuko abana buva mu ibarabara hama abantu turonka amahoro no kuri turarushe muri make n'ababandi ubundi babaye ibikoko ubu nta muntu akirengana n'utuntu twiwe ngagenda amahoro nk'uko abanyagihugu bavyemeza bavuga ko abo bana mu masaha y'umurango bataboneka ku bwinshi mu gisagara ariko hageze mu ijoro niho baboneka mu bice bitandukanye by'amakaritiye yegereye Сагара. urakoze jean marie mayonga mu makuru n'umutekano kandi umukenyezi umwe yaba ku gisagara wa komine n'intara ya ngozi yarafiriye mu bitaro biri mu gisagara cya ngozi inkuru ziva mu gipolisi mabi ngozi zivuga ko aho uwagirizwa icyaha fungi ubu zivuga ko uwo mukenyezi yacumiswe imbugita mu mutwe n'uwo bari bubakanye imvo z'ubwo bukozi bw'ikibi ntiziramenyekana birumvikana ariko ababanyi bobo bavuga ko uwo mugabo yari yaborewe mu gipolisi bavuga ko bariko barakora amatohoza ngo hamenyekane kuri kumvo uwo ku byatumye uwo mukenyezi yicwa abanyagihugu bo muri zone kabarore muri komine y'intara ya kayanza bavuga ko bamaze hafi umwaka atamatara bafise ibyo ngo bikaba byatumye batiteza imbere neza kubera bimwe mu bikorwa bisaba umuyaga nkuba bisa n'ibyahagaze abo banyagihugu basaba intwaro be n'igisata kijejwe gutanga amatara n'amazi gutorera inyinshi icyo kibazo saguye berkimasi musitani wa komine kabarore asigura ko hari icyuma gihinguru umuyaga nkuba cyapfuye kitagikora ariko ngo hagiye kuboneka umuti vuba n'inkuru tubaza Patrick Nsengiyumva Ico cuma gihingura umuyaga nkuba abanyagihugu bo muri zone Kabarore bavuga ko cyahiye kitagikora kuva mu kwezi kwa cumi k'umwaka uheze cyari kiri ku musozi Mugera hafi y'ibiro vya zone Kabarore bamwe mu banyagihugu baho muri zone Kabarore twayaze kuri ico kibazo c'ubukene bw'umuyaga nkuba muri ako gace batubwiye ko ingaruka mbi z'ico kibazo ari cyane cyane ko batagishobora kwiteza imbere nk'uko vyategerezwa ngo kubera ibikorwa vyinjiza amafaranga bisaba umuyaga nkuba bisa n'ivyahagaze ikindi kubwa abanyagihugu ngo biranatuma ndetse n'ubusuma bw'ijoro bwongerekana twarahomvye ibintu vyinshi umusoro tukwafira yarahagaze ubu turi mu bukene budasanzwe cy'ukuntu tubaye mu muryango kuko nka jewe niko kazi niwo mwuga wanje ntonze nanze ko umuryango wanje uri amata arashobora kononekara kubera ico kibazo cy'amatara ata ahari rero duca dusanga tugize ikibazo kirekire mw'ijoro usanga ibisima biguma biyerera kubera bikinga umwiza hatabona abantu tuko turandikisha ibintu nk'ubu turiko turaja mu mashirahamwe hariya tugira ngo dufotoze mvuye kuja mu kwegura gufotoza agapapuro kamwe k'amafaranga ijana kurata amatara dufise ngaha basabajejwe intwaro hamwe n'abegwa n'igisata kijejwe gutanga amatara n'amazi mu Kayanza gutorera inyishyu ico kibazo vuba kweri twagomba gusaba nkuko dufise indongozi bodufasha kukiriko birafa n'ivyinshi bikaboneka twosaba cane cane leta ikumvikana n'abajejwe ibyo byo gutanga amatara igisata cyayo bakareba ingene baturonse ayo matara guko turamaze hafi umwaka uri kurarenga icyo cyuma cyarapfuye mu ntwaro muri komine Kabarore bamenyesha ko icyo kibazo bakizi ndetse ari kimwe mu byo tumiterambere muri iyo komine risubira inyuma Sagwibera Kimasi musitanteri wa komine Kabarore arahumuriza ariko abarongoye kwico kibazo yamaze kukivugana n'abegwa n'igisata kijeje gutanga amatara n'amazi mu Kayanza ndetse ngo ko n'icuma gishasha kizosubira ico cayi kitagigora kigiye vuba kuboneka kugira ngo basubire baronswe umuyaga nkuba mu Kayanza Patrick Nsengimva ku radio isanganiro buraca na yandi mu magara y'abantu kunywa inzoga mu bihe bimwe nk'igihe umuntu ariko arafata imiti ngo bigire ingaruka nyinshi harimo ko imiti idakora neza nk'uko byategerezwa bikavugwa na muganga Philbert niyo nkuru amenyesha ko hari n'imigwi y'abantu itarekuriwe kunywa inzoga ahagatanga akarorero k'abashoferi ngo ko iyo bagize isanganya bigorana kubavura na cyane cyane nko gutora umutsi ni buca n'andi y'amagara y'abantu twateguriwe na onera muco iyo umuntu ari aranywa inzoga ngo zitumbera mu bwonko muvuganga Philbert niyo nkuru asanzwe akora ibijyanye no guhimiriza kwikingira asigura ko aricyo gituma abana bakiri bato n'imiyabaga bibujijwe kunywa inzoga kwera ubwonko bwabo buba buri ko burakura bigashobora kubwonona asigura ko kuri iyo mvo nyine n'abakenyezi bibungenze atari byiza kunywa inzoga hambavu y'ibyo muganga niyo nkuru arasigura igituma atari byiza kunywa inzoga igihe umuntu ari ku miti iyo bakwandikiye imiti intumbero bafise nuko baba bakeneye ko uyu muti uza kwica indwara iyo unyoye inzoga inzoga irafise ingene ikwegana cyane na ya miti uri kurafata bigatuma ubushobozi bwa wa muti buca bugabanuka kuko ica ishaka kuja gukorana na za nzoga ico ni kimwe ica kabiri nuko kubera uwo muti uza gukorana n'iyo nzoga biraheza bigatuma habaho bimwe twita efe segondere z'umuti zikaba nyinshi kuruta aho zari kugera ni ingaruka zishobora gushika zivuye ku muti kurafata amwisha kandi ko bibujijwe gutwara imodoka igihe umuntu yanyweye inzoga nyinshi ngo kuko yagize isanganya bitoroha kumuvura urabona umuntu yanyweye inzoga ikintu gishobora kugorana ni nk'iyo yamaze gushika ku rugero y'aho atubwenge hari igihe baba urumutsi ikindi cya kabiri gikunze kuboneka ni uko mwene abo bantu bashika kwa muganga bayamiri kubera umuntu yanyoye inzoga kenshi arakarirwa no kugwa kumuvura bitangura kugoranira hehe mu gutora umutsi kugira ngo bamutere ya serumu ikindi nacyo gishobora gushika ni cya gihe bagiye kumutera umuti usanga hacabaho gukorana kwa za nzoga yanywa n'imiti bamuteye bigatuma ah, igikorwa wa muti waruje gukora kitaba nk'uko cyategerezwa kumera kubera yazanzwe yanyu ngo hariho ubufasha bwa mbere bwo gufasha abantu nk'abo rero hariho ubufasha bwa mbere abo bari kunywa mugirira kugira ngo bya bihimba by'ihemero eh, na wa mutima ntibihagarare hariho ibyo twita masaje ku mutima aho umuntu akora ahatumbereye igihimba cy'umutima biratuma icyo gihimba gica gikora gusumba uko cyari kiri nk'uko gikabura rero icyo baca bamufasha ni ukumuryamika hari ingene bamuryamika ku buryo ashobora kuguma ahema neza hakaba n'uburyo bamutwara kwa muganga ni ukumutwara nk'umuntu yagize agisida byanyoye inzoga tumutwara tumucuritse ni ukuvuga umutwe uhengamye amaguru asa n'ayari hejuru ibyo tukabigira kugira ngo nimba yavuye amaraso amaraso asigaranye menshi aje mu bwonko ku bwonko iyo buze amaraso cyangwa umuntu aca yitaba imana iyo ubonye ko umuntu abuze impwema nta buryo ufise ukoresha wowe nyine urashobora kumuha impwema urumva urafunga amazuru ry'umurwayi hama ugaca wugura umunwa w'umurwayi Onera muco urakenuye ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'indwi hano makuru arabandanya kwandikisha amatongo bituma amatata agabanuka mu kibano bikemezwa n'ibisata ntunganya amatongo byo mu na amwe yo mu ntara ya ngozi emire bakizurambye hajejwe gisata muri komine mwumba abona ko abanyagihugu bariko barijukira uwo mugambi umaze imyaka umunani aho abagera ku ku mirongo itatu bitura icyo gisata ku ndwi bamwe mu bitura icyo gisata nabo bagasigura ko kwandikisha amatongo yabo ngo ari ukugira bayakingire n'inkuru tubaza omeyondo wayo amatati y'imbere yuko ikino gisata kibaho bimwe mu byo komine mumba imaze kunguka kubera igisata ntunganyamatongo ngo nuko amatati y'amatongo yagabanutse Emile Bakizurambye arongoye igisata ntunganyamatongo muri komine Mumba agereranya amatati yibonekeje ubu hasanzwe imbere yuko ico gisata gitangura imirimo ubudasa burahari kuko amatati mu matongo yaragabanutse kwitongo rifise urupapuro ndagatongo amatati aba make igituma amatati aba make urwo rupapuro nirutangwa mu rufuri hariho intambuko bisaba kugira ngo urwo rupapuro rusohoke bimwe mu bituma abanyagihugu bo kumumba bijuka bakihutira kwandikisha matongo yabo ngo nuko impapuro ndangatongo bahabwa zibafasha kwiyungunganya biciye mu kuzigwatiriza kugira bahabwe ingurane mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana je mu bisanzwe ababyeyi banje baritavye imana nagumye mu ntambara z'imiryango yo kuburana amatongo uko nagiye ndaburana mu masentara atandukanye kandi ntari fise urwo rupapuro ndangatongo byaranduhishije cane ariko kugeza uyu munsi ko yandarufise urubanza naciye ndaruburana neza kandi ndarutsinda bitanduhishije jewe akamaro ko itongo ngo mbona ni uko iyo umaze kubyandikisha ngaha muri iki gisata ntunganyamatongo nta muntu ashobora kuza ngo ari kunyage baranavuze ko bivanye na valere rifise ushobora kugenda muri leta bakakugurana udufaranga ugashobora nko kwikenura hari ingorane yaguteye nicyo gikuru je mbona muri ibi ivyemejwe na Emile Bakizuramvye arongoye igisata ntunganyamatongo muri iyo komine asigura ko abarenga 30 bandikisha amatongo yabo burindwi dutanze izo mpapuro ndangatongo mbere itongo rirazwi n'amategeko ikindi naco izo mpapuro rero ziragwatirizwa mwaya mashirahamwe yo kuzana no kugurana na yabita ama microfinance ugasanga rero barose amakredi bakikenura mu miryango eka no muri komine ngozi abitabira kwandikisha amatongo yabo bari ku murindi mwiza ariko hatanaze ntunguka umuhanuzi wa musitantera ajejwe iterambere no gutunganya amatongo muri iyo komine asigura ko baba mu gisagara aribo benshi agereranije n'ababa mu ikomine hagati amatongo agera ku gihumbi n'amajana atanu akaba amaze kwandikishwa muri komine ngozi kuva uwo mugambi utanguye muri bibiri na cumi na kane amakuru yo mu makungu Amakuru avugwa mu bindi bihugu abasoda b'abafaransa bari basigaye bavuye mu gihugu ca Mali kumugaragaro neza na neza amezi atandatu nyuma yaho mukuru w'igihugu cy'u c'ubufaransa Emmanuel Macron abimenyeshereje mu gitondo cejo kuwa mbere imyandagaro baciye ku rubibe rw'igihugu cya Niger abasirikare b'abafaransa bari bamaze imyaka itandatu n'igice bari muri ico gihugu ca Mali nkuko tubisoma ku rubuga rw'abanditsi baba Faransa RFI hari ku mutaga wo wa mbere rero aho abasirikare b'abafaransa banyuma bajabuka urubibe rugabura igihugu ca Mali n'igihugu ca Niger ni hano amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga duciye tuyagarukiriza ariko mwumvise yuko mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura hacibonekeza abana mu mabarabara bakaboneka mu ijoro gusumba abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basaba ko ingingo ya leta yo kubakuraho koko yo kubahirizwa kuko ngo bana bakora mabi atandukanye ikabarore mu ntara ya Kayanza naho